Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել խորհրդակցություն ուժային կառույցների պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Մարաղայի ցեղասպանությունը, Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունների հերթական հանգրվան։ Թալիշի ազատագրման տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Արցախյան գոյապայքարի գաղափարակիրը, գիտնականն ու պետական գործիչ Արտուր Մկրտչյանը Հայոց ազատագրական պայքարի ռահվիրաններից մեկը՝ Դավիթ Բեկի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Խորհրդակցություն Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը ապրիլի 13-ին ուժային կառույցների պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի 4 ամիս տևող շրջափակման պայմաններում ցակած անվտանգային նոր մարտահրավերները եւ դրանց դիմակայելուն ուղղված աշխատանքների ընթացքը։ Երկրի ղեկավարը մի շարք նոր հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին, ընդգծել դրանք հետևողական կերպով իրականացնելու կարևորությունը։ Հանդիպմանը ներկայ էին նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը։ Իրադրությունն Արցախում Շարունակելով տասնամյակներով որթեգրած իրապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ, բայց իրականում բոլորիս հասկանալի քաղաքական պատճառներով ավելի քան 4 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Դերձորի միջանցքը։ Դրանով իսկ հաղթելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սննելու եւ հումանիտար մյուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Ադրբեջանական կողմը օգտվելու ամենաթողության մտնոլորտից այս հարցով հրաժարվում է համագործակցել ոչ միայն ռուս խաղապահների, այլև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ այլ միջազգային կառույցների հետ։ Դրա հետևանքով այս պահին Հայաստանում եւ Արցախում հայերավոր քաղաքացիական անձիկ զրկված են իրենց ընտանիքների հետ վերամիավորվելու հնարավորությունից։ Միաժամանակ ադրբեջանական կողմը շարունակաբար շարունակում է խախտել նաեւ հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում, հատկապես խոչընդոտներ ստեղծելով գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար որի մասին են վկայում Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Մասնավորապես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ զորախմբի գործունեության մասին ամենօրյա տեղեկագրում հայտնել է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին Ասկերյանի եւ Մարտունու շրջաններում։ Միաժամանակ ըստ հաղորդագրությունների ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում առաջադրանքների կատարումը։ Խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները 3 երթուղիներով բարեկեցություն են իրականացրել Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում ապահովել է Գորի Ստեփանակերտ երթուղով մարդասիրական բերրի ավտոմոբիլային շարասյան ուղեկցումը։ Մարաղայի ցեղասպանությունը Ապրիլի 10-ին լրանում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ամենաողբերգական եւ սարսափելի էջերից մեկի Մարաղայի կոտորածի 31-րդ տարելիցը։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը երկար եւ ինտենսիվ հրետակոծությունից հետո ներխուժեցին Արցախի Մարտակերտի շրջանի Մարաղաավան եւ դաժան կոտորածի ենթարկեցին տեղի խաղ բնակչությանը։ Ավելի քան 50 ամեղ քաղաքացիներ դաժանաբար սպանվեցին եւ տանջամահարվեցին։ Տասնյակ գյուղացիներ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ գերեվարվեցին, որոնց մի մասը դաժանաբար սպանվեց գերության մեջ, իսկ 19 անձանց ճակատագիրը մինչև այսօր մնում է անհայտ։ Այդ հրեշավոր դեպքերից երկու շաբաթ անց բնակավայրը կրկին ենթարկվեց հարձակման, եւ իրենց հարազատներին հողարկավորելու վերադարձած բնակիչները դարձան Ադրբեջանի զինված ուժերի նոր վայրագությունների զոհը։ Մարաղայի կոտորած Սումգայիթի, Բաքվի, Կյուրովաբադի եւ ադրբեջանական ԽՍՀ այլ բնակավայրերի, ինչպես նաեւ հյուսիսային Արցախի հայ բնակչության դեմ իրականացված ջարդերի ու տեղահանությունների շարունակություններ, որի նպատակն էր սաղմի մեջ խեղդել Արցախայության ինքնորոշման իրավունքի իրացման օրինական պահանջը, ինչպես նաեւ էթնիկ զտման եւ բռնի տեղահանության միջոցով Արցախայությանը զրկել հայրենիքից։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Մարաղայում կատարված վայրագությունները մանրամասնորեն փաստագրվել են միջազգային հանրության, այդ թվում Human Rights Watch եւ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից համապատասխան միջազգային կառույցների կողմից այս հանցագործության պատշաճ քաղաքական գնահատականի բացակայությունը եւ անպատժելիությունը պարարտ հող նախապատրաստեցին Ադրբեջանի հետագա ագրեսիայի նրա ղեկավարության վարած հայատյաց եւ ցեղասպան քաղաքականության շարունակման եւ ամրապնդման համար։ Արդյունքում վստահ լինելով իր անպաշելիության մեջ, հետագայում Ադրբեջանը Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծեց եւս երկու լայնամասշտաբ պատերազմ՝ 2016 թվականի ապրիլին եւ 2020 թվականի սեպտեմբերին։ Արցախայցյան դեմ իրականացնելով նոր վայրագություններ եւ ռազմական հանցագործություններ, մարդու իրավունքների ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումներ, ինչպես նաեւ օկուպացնելով Արցախի հանրապետության նոր ավելի ընդարձակ տարածքներ։ Ներկայումս էլ անտեսելով Արցախի շրջափակումն անհապաղ դադարեցնելու վերաբերյալ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումը, Ադրբեջանը շարունակում է քաղաքակիրթ մարդկության աչքի առջև իրականացնել իր հանցավոր եւ ցեղասպան քաղաքականությունը։ 4 ամսից ավելի շարունակ Արցախի բնակչությանը պահելով ապօրինի շրջափակման մեջ, զրկելով տարական կենսապայմաններից, ինչպես նաեւ ահաբեկչական գործողություններով հետամուտ լինելով Արցախի հայաթափման իր հանցավոր ծրագրի իրականացմանը։ Մարաղայի քաղաքացիական բնակչության զանգվածային կոտորածը մարդու իրավունքների խախտման, սպանության, գլխատման, խոշտանգման ու պատերազմական հանցագործության անհերքելի փաստերից է։ Ոչրագործներն արժանացան պետական բարձր պարգևների, իսկ նրանց հրամանատարը Շահին Թալիբ Օղլի Թագի եւ Ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչման, ինչը փաստում է, որ Ադրբեջանում հայատյաց եւ ցեղասպան քաղաքականությունը տարիներ շարունակ խրախուսվել է ամենաբարձր պետական մակարդակով։ Մարաղայի դեպքերը դարձան ոչ այդ Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ կանոնավոր ու համակարգված հետապնդումների եւ ցեղասպան գործողությունների տրամաբանական շարունակությունը։ Տեղահանված շատ հայեր ցավոք այսօր կրում են այդ զարհուրելի քաղաքականության ֆիզիկական, նյութական եւ հոգեբանական սոսկալի հետևանքները։ Եվ առ այսօր իրավական պատշաճ գնահատական չի տրվել մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործություններին համաձայն միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների եւ նորմերի։ Մարաղայում իրականացված ոչռագործությունը, միջազգային մարդասիրական իրավունքի բիրտ խախտումը լուր աղաղակում է առայն, որ հայության դեմ իրագործված հանցագործությունների անպատժելիությունը հանգեցնում է դրանց կրկնությանը որից խուսափել կարող ենք միայն մեր համախմբման ու դիմակայունության համանապնդման միջոցով։ Ալիշի ազատագրումը 29 տարի առաջ ապրիլի 14-ը նշանավորվեց Արցախի հինավուրց հայկական Թալիշ գյուղի ազատագրմամբ։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի սկզբնական փուլում ադրբեջանական կողմն օգտագործելով իր տեխնիկական եւ մարդկային առավելությունները 1992 թվականին Արցախյան մի շարք բնակավայրերի հետ միասին գրավեց նաեւ Թալիշ գյուղը։ Բնակավայրի անկումից հետո Թալիշի ազատամարտիկները շարունակեցին պայքարը, ընդգրկվելով տարբեր ստորաբաժանումների կազմում։ Ջոկատները առանձին կամ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կազմում մասնակցել են Մարտակերտի, Ասկերանի, Կելբաջարի, Օմարի Լեռնանցքի եւ այլ վայրերի ազատագրմանը։ Միայն գրավումից 2 տարի անց 1994 թվականի ապրիլի 14-ին հաջողվեց գյուղն ազատագրել։ Թալիշը լիովին ավերված էր։ Չկար ոչ մի կանգուն տուն, բայց թալիշցիները վերադարձան հայրենի գյուղ եւ սկսեցին վերականգնել իրենց ավերված օջախները։ Գյուղը վերակառուցվեց, վերաբնակեցվեց ու շենացավ։ Թալիշ գյուղը, որը հյուսիսային Արցախի ամենամեծ գյուղերից է, իր պատմության ընթացքում մի քանի անգամ գրավել եւ ավերվել է ճշնամիների կողմից։ Սակայն ամեն անգամ վերականգնվել նվիրյալ թալիշցիների եւ նրանց օգնության հասած հայրենակիցների շնորհիվ։ Ցավոք 2020 թվականի քարորիա պատերազմի ընթացքում գյուղը հերթական անգամ անցավ հակառակորդի վերահսկողության տակ, բայց վստահ ենք այս դեպքերից հետո էլ գյուղի պատմությունը չի ավարտվելու։ Նորից ծնվելու են ազգի նվիրյալներ, ովքեր հինավուրց հայկական բնակավայրը նորից վերադարձնելու են իրենց իսկական դերերին։ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալը Արցախյան շարժման եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախացման ու պետականության կայացման գործընթացը մարմնավորվեց բազում հայրենիների կերպարով։ Ճակատագրական փորձությունը շատերի կենսագրությունը շեղեցունից։ Նրանցից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին ղեկավար Արթուր Մկրտչյանն էր ով եղերական մահով կյանքից հեռացավ 1993 թվականի ապրիլի 14-ին։ Պատմաբանի ու մտավորականի իր հաստատուն ուղին անցնող Արթուր Մկրչյանին վիճակվեց դառնալ ազատամարտիկ հրամանատար եւ անկախացող Արցախի ղեկավար, դառնալ ձևավորող իշխանության բարձրագույն մարմնի գերագույն խորհրդի նախագահը։ Նա Արցախյան շարժման այն առաջամարտիկներից էր, որ խորապես տիրապետում էր ազգային արժեքներին, ում համար ի վերուստ པարզ էր որ մեր ժողովրդի գոյատևման ու առաջընթացի խնդիրն անիրագործելի առանց նրա հավաքական ուժի ու պայքարի։ Գրելով իր մեջ այս բանաձե մանգաղափարները եւ նույն ժամանակ օժտված լինելով մարդկային բարձր հատկանիշներով նա շարժման հորձանուտում հայտնվեց որպես ազգային խորհրդանիշ, էթնիկական առողջիկնագիտակցությամբ օժտված անհատ։ Եղել է հադրութի մեր ընդհանուր պայքարի ընդվզման կիզակետերից մեկի ինքնապաշտպանության առաջին հրամանատարներից։ Հանդիսանալով նորանկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդրանիկ ղեկավարը Նա իր պաշտոնավարության կար ժամանակամիջոցում հիրավի քիչ բան չարեց Արցախի պետական իշխանության առաջին հերթին ներկայացուցչական մարմնի Գերագույն խորհրդի կազմավորման ու բնականոն կազմակերպման համար։ Նրան էր վիճակված գլխավորել երկրի կառավարությունը ամենադժվար անցումային շրջանում, երբ իշխանության հին համակարգը փլուզվել էր, իսկ նորը նոր էր ծիլեր արձակում։ Արթուր Մկրչյանն ընդամենը 32 տարեկան էր, երբ ընտրվեց Ներնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ, եւ 33 տարեկան երբ քունքին արձակված կարակոցը վերջ դրեց այդ կարճ, բայց պայծառ կյանքին, որն անջնջելի հետք է թողել Արցախյան շարժման պատմության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրչյանը երկրորդ հայկական պետությունը ղեկավարել է ընդամենը 97 օր, սակայն նրա անձը կյանքի ուղին եւ ճակատագիրն այնպիսի անջնջելի հետք թողեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ, որ անգամ պաշտոնավարած լինելով 3 ամսից քիչ ավելի ժամանակահատվածում նրա անունը արհավետ բույն դրեց ժողովրդի հիշողության մեջ իսկ ճակատագրի հեգնանքը դարձավ այս բոլոր տարիների ընթացքում ամենաբարդ, թերևս ամենածանր ժամանակաշրջանի ողբերգականության խորհրդանիշը։ Քաղաքականության մեջ նրա ամփորձությունն անվարժությունը, որտեղ նա հայտնվել էր ճակատագրի բերմամբ, լիարժեքորեն փոխհատուցվում էին նրա բնատուր խելքով, բացարձակ օրինավարությամբ եւ շարժման նպատակներին ու գաղափարներին հավատարմությամբ։ Այդ մասին փաստում են այն մարդիկ, ովքեր երբևէ առիթ են ունեցել շփվելու Արթուր Մկրչյանի հետ կամ գոնե փոքր ինչ ծանոթ են նրա գործունեությանը։ Անհավակնոտ ու նրան փոփ մտավորականը չպիտի համաձայնվեր այսպիսի պատասխանատվության հետ, եթե ցանկությունը հարցնեին։ Սակայն ուրիշները թերևս ավելի մեծ արժանինքներ ու կարողություններ տեսան իր մեջ, քան հենց ինքը։ Ժողովուրդը հավատաց եւ սիրեց իր նորորի առաջնորդին։ Ժողովուրդը չի մոռանում եւ այսօր էլ սիրում է իր Արթուրին։ Շատ հաճախ այլոց գնահատելու համար չափանիշ դարձնելով նրա կերպարը։ Առավել գնահատելին ազգային ու պետական գործչի, անկաշար մտավորականի, գիտնականի ու հայրենասերի այն որակներ, որ այնքան հարկավոր էր նորան կաղ պետության ավանդույթները արմատավորելու շրջանում։ Արթուր Մկրչյանի եւ նրա ընկերներից սկսած շարժումը դեռևս ավարտված չէ։ Այնինչ մենք փայփայում էինք մեր հոգու խորքում տարիներ առաջ, դեռևս այդ ամենին չենք հասել։ Դրա համար էլ մեր պայքարը դեռևս շարունակվում է։ Եվ ընդհանրապես, պատմության մեջ չկան դյուրին ճանապարհով նվաճված հաղթանակներ առանց զոհաբերությունների, զրկանքների, կորուստների ու հետևողական պայքարի։ Նրա զոհաբերության ոգին ամենացուրտ նվիրումը գաղափարական անսակարգ հավատքը պետք է ուղենիշ լիներ մեզ բոլորիս համար։ Հայոց ազատագրական պայքարի ռահվիրանը։ Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայոց ազատագրական պայքարի տարբեր փուլերում մարտիրոսված նվիրյալներին, նրանց խրագործություններին, մեր ժողովրդի կյանքում ունեցած տեղին ու դերին, հիշարժան դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը իր ուրույն տեղն է ունեցել մեր ժողովրդի պատմության, նրա ինքնության պահպանման ու գոյապահպանության պայքարում, որոնք արդիական են նաև մեր օրերում։ Հայոց ազատագրական պայքարի ռահվիրան ակնարկում կներկայացնենք ազգային ազատագրական մեծագույն գործիչներից մեկի՝ Դավիթ Բեկի կյանքն ու գործունեությունը։ Պետք է ասել, որ երկար տարիներ Զաքարյանների իշխանապետության անկումից հետո 14-րդ դարից հետո Հայաստանում ակտիվ ազգային ազատագրական պայքար չի ծավալվել։ Դավիթ Բեկը եղավ նոր շրջանի հայոց պատմության ազատագրական պայքարի առաջնեկը։ Ծնվել է 1669 թվականի Սյունիքի Կովսական աշխարհի Բախ գյուղում։ 18-րդ դարում Հայաստանը բաժանված էր Օսմանյան Թուրքիայի եւ Սեփյան Իրանի միջև։ Թե արևելյան, թե արևմտյան Հայաստանում հայությունը գեղեցկվում էր, ենթարկվելով ազգային սոցիալական ճնշումների։ Հայկական ազնվական իշխանական տները համարյա վերացել էին պատմական ասպարեզից, եւ հայությունը մնացել էր առանց առաջնորդող ուժի։ Այս պայմաններում Արևելյան Հայաստանում կային առանձին շրջաններ, որտեղ մնացել էին հայ իշխանական գերդաստաններ, պահպանել իրենց կիսանկաղ գոյությունն ու ներուժը Հայաստանի ազատագրական պայքարը շարունակելու համար։ Այդ օջախներն էին Լոռին, Սյունիքն ու Արցախը։ 18-րդ դարի սկզբին հայ ազատագրական շարժման միտքը նոր զարգացումներ ապրեց։ Իսրայել օրին իր նախաձեռնած շարժումով պարարտող ստեղծեց Հայաստանի ազատագրության հետագա պայքարի համար։ Շարժմանը նպաստեցին նաև Պարսկաստանի թուլացումը, Այնտեղ շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամերն ու գահակալական կռիվները։ Պակաս կարևոր չէր նաև ռուսների ներկայությունը Անդրկովկասում։ Ռուսական կայսրությունն իր զավթողական նկատառումները կյանքի կոչելու համար նպաստում էր հայերի եւ վրացիների ազատագրական շարժումներին։ Մասնավորապես 1722 թվականին Պետրոս առաջին կայսերը իրականացրած Կասպիական արշավանքը նոր հույսեր արտնացրեց հայերի շրջանում։ Հայերն ու վրացիներն անգամ վրաց Վախթանգ 6-րդ Բագրատունի թակավորի գլխավորությամբ 40 հազարանոց զորաբանակ կազմեցին եւ Գանձակի մոտ կազմ ու պատրաստ սպասում էին ռուսական բանակի մոտենալուն։ Ռուսական բանակի Կասպիական ափերից նահանջելուց հետո Արցախի մելիքների շրջանում որոշակի հուսախապություն կար։ Այդ օրվասական օրերին Սյունյաց ավակների անունից Ստեփանոս Շահումյանը նամակ է գրում վրաց արքային, խնդրելով իր մոտ ծառայող հայ զորավարներից մեկին ուղարկել Սյունիք, ղեկավարելու հակագաղութատիրական ապստամբությունը։ Նույն 1722 թվականին Վրաստանից իր մի խումբ զորականների հետ Սյունիք է ժամանում Դավիթ Բեկը։ Ժամանելով Սյունիք, Դավիթ Բեկը ձեռնամուխ եղավ հայկական զինված ուժերի ձևավորմանը, պաշտպանական ամրությունների կառուցմանը։ Նա առաջին հարվածը հասցրեց Սյունիքում անարգել թափառող թուրքական Ղարաչօղլու կոչվոր ցեղերին։ Առաջին իսկ հաջող գործողությունների արդյունքում Դավիթ Բեկի շուրջը հավաքվեցին հարյուրավոր զինյալներ։ Հետագայում այդ թիվը մոտ 10000-ի հասավ։ Նա ջոկատների բաժանեց իր զորքը։ Նրանց վրա հրամանատարներ կարկեց Մխիթար Բեկին, որպես ընդհանուր սպարապետի, Մելիք Փարսադանին, Թորոսին, Տերավետիսին եւ այլոց։ Ամրանալով Շինուհայ Ռավանում Դավիթ Բեկը ձեռնարկում է իր պետականաստեղծ գործունեությունը։ Առհասարակ Դավիթ Բեկը իրականացրեց անցյալում մեր պատմության մեջ նախադեպ ունեցող քաղաքականություն։ Նա Սյունիքում իրականացրեց զտման քաղաքականություն եւ քոչոր ցեղախմբերին արտաքսեց երկրամասից։ Նաև ահաբեկեց ու կալվածքներից զրկեց այն հայ իշխաններին, որոնք իսլամ էին ընդունել կամ չէին աջակցում ազատագրական շարժմանը ապա Արցախից օգնության եկած Ավան Հայրապետի օգնությամբ կտրուկ հարվածներով ջարդեց Կապանի, Նախիջևանի, Օրդուբադի, Բարգուշատի եւ Ղարաբաղի խաների զինված ուժերը։ Դավիթ Բեկը չէր խորշում անգամ հրաապարակայի մահապատիժներից եւ նրա խիստ ու կտրուկ գործողությունը կարճ ժամանակում տվեց իր արդյունքը։ Աստորեն Դավիթ Բեկը կարճ ժամանակում Սյունիքում ստեղծեց անկախ հայկական իշխանապետություն իր կուր զինված ուժերով։ Նա իր իշխանապետության կենտրոնը դրեց Ամրակուր Հալիձոր Բերթը։ 1725 թվականին թուրքական զորքերը ներխուժեցին Անդրկովկաս, գրավեցին այն եւ ակցանի մեջ առան Արցախն ու Սյունիքը։ Փաստորեն ողջ Անդրկովկասում թուրքական մեծաթիվ զորաբանակին լուրջ դիմադրություն ցույց տվեցին միայն հայերը։ Ոչ պարսկական բանակը, ոչ էլ վրացիները ճակատ չկազմեցին թուրքերի դեմ։ Պատերազմի սկզբին հաջողությունը Դավիթ Բեկի կողմն էր։ Նա մի քանի անգամ ջարդեց թուրքական բանակներին։ Սակայն թուրքերին 1727 թվականին զմռանը հաջողվեց գրավել Մեղրին եւ ավելի սեղմել օղակը հայկական իշխանության շուրջ։ Վճռական եղավ 1727 թվականի մարտին Հալիձորի ճակատամարտը։ Պաշարված փոքրաթիվ ջոկատով գիշերային անակնկալ հարձակմամբ Դավիթ Բեկը իսկական սպանց սարքեր ճշնամու շարքերում։ Հալիձորի կռվից հետո հայկական ուժերը հակահարձակման անցան եւ դարձալ մակրեցին Սյունիքը թուրքերից։ Դավիթ Բեկի հաջողությունները ստիպեցին Պարսկաստանի շահ Թամազին հաշվի նստել նրա հետ։ Պարսից շահը ոչ միայն ճանաչեց Դավիթ Բեկի իշխանությունը, այլև նրան դրամ կտրելու իրավունք տվեց եւ նշանակեց Անդրկովկասում գործող պարսկական բանակների գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Սա փաստորեն Դավիթ Բեկի իշխանապետության իրավական ճանաչումն էր։ Ավելին, Շավթ համազնիր հրովարտակում նշում է, որ Դավիթին են պատկանում այն հողերը, որոնք նա վերցրել է իր սրով։ Այսինքն Դավիթ Բեկին նա իրավունք է շնորհում զենքի ուժով ընդլայնելու իր տիրույթներին Անդրկովկասում։ Սա ինչ խոսք հայոց պատմության մեջ աննախադեպ պայմանագիր էր, որը Դավիթ Բեկը ձեռք բերեց սրով։ 1828 թվականին թուրքական զորքը վերախմբավորելով իր ուժերը կրկին հարձակվեց Սյունիքի վրա։ Նույն թվականի փետրվարի 20-ին որոշ տեղեկությունների համաձայն Գառնանը Սյունանց արծիվն անսպասելի մահացավ։ Ժամանակագիրները չեն նշում նրա մահվան հստակ պատճառը։ Ամենայն դեպս Դավիթ Բեկը չի զոհվել ճակատամարտում, ինչպես նաև չի վիրավորվել որևիցե կռվում։ Ուղղակի հանկարծամահ է եղել որոշ տեղեկությունների համաձայն Դավադիր թունավորումից։ Դավիթ Բեկի սկսած շարժումը նրա մահից հետո գլխավորեց Մխիթար Բեկը իսկ նրա դավադրական սպանությունից հետո Աբ รา համ Սպարապետը։ Դավիթ Բեկի անունով փողոցներ են կոչվել Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքներում։ Կապանում կա թաղամաս, իսկ 1978 թվականին Կապանում կանգնեցվել է Դավիթ Բեկի հուշարձանը։ Դավիթ Բեկի նման նվիրյալները, նրանց գաղափարներն ու հայրենասիրական մղումները այսօր էլ շարունակում են մնալ արդիական ու պահանջված, հատկապես հակառակորդի կողմից բարբերաբար ներկայացվող սպառնալիքների պայմաններում։